Він говорив мені про провід над варягами та службу у вас. О, як тільки цього бажаєш, підняв руку імператор Василій, то само собою так. Але маю ще одне прохання, докінчив князь, не зводячи очей з імператора. Цей спитав тоном перекупня, швидко і поривисто. Що ж таке? Щоб ви, у володарі Сходу і Заходу, імператори Ромеїв, заступники Бога на землі додержали мені умови слова ті впали, ніби удар молота на мармуровий стіл альтани. Василій видивився тупо на велику стать войовника. Костянтин здригнувся і безпомічно оглядався по боках, уникаючи погляду Володимира. Умови? Якої умови? Ми вперше чуємо твоє імення, Ольфе, сину Еріха. Легенький усміх промайнув по правильному литі князя, так що затремтіли тільки кутики його уст. Умови, яку вклав калокир, чи точніше скілос на Берестовому у Києві. Василій стріпнув нетерпляче пальцями. Видко припозит не вияснив йому, як слід усієї справи, сказав, звертаючись до брата Костянтина. Калокир? чому тут Калокир? Калокир був при Святославі? Навпаки, він усе вияснив як слід, відповів Володимир. Важко було мені дещо зрозуміти, але після різні, яку ви підготовили на флоті всупереч волі переможця, я мушу пригадати вам домагання, виконайте умову, якою зв'язали себе зі мною. З тобою кинувся Василій, але це його посиняло вмить. Молодше, що тобі? Спокійний, досі поважний князь півночі вхопив руку імператора, що лежала на столі, і здавив її так сильно, що поклик завмер на устах зляканого ніхто не важився досі на таке супроти імператора. Так, зі мною, Бог любив, зі мною, говорив, усміхаючись, Володимир. Бо Оляф Еріксон, якого згадуєте, це тільки один із моїх полковників тисяцьких, а я сам, ти сам смертельно зляканий, блідий, мов стіна Костянтин. Я, Володимир, князь Раусеїв, якого цей Оляф у спільці з вами мав ошукати. Я той, від кого ви бажали відібрати владу над дружиною разом із життям. Я тут перед вами і моє домагання так само оправдане, як і мої закиди. Те кажучи, видобув із за пояса плящину з кілеса і поклав її на стіл. Імператор Василій збліда, руки його тремтіли від надмірного схвилювання. Вибачай, достойний князю та хоробрий союзнику, сказав ніби спокійно. Ми не знали, що ти тут, і, певно, зрозумієш, що ми не могли залишити цілого війська варягів під мурами міста без проводу з нашої руки. А щодо цієї плящини, то, будь ласка, поясни нам, що вона властиво значить. Скажи теж, хто посмів посягнути на твоє дороге життя, а строга кара впаде на нього. Не оправдуйте себе ані не карайте інших порфірородні махнув зневажливо рукою Володимир. Не я буду вашим суддею. У мене тільки з вами умова, і я бажаю, щоб ви її виконали. Провід варягів ще в моїх руках. У тих словах звучала страшна погроза, і тінь лягла вмить на лиця імператорів. Умови ми дотримаємо, сказав Василій глухо. З наших уст пливе тільки правда і добро, а ти, князю, сам переконайся в цьому. Чи не забагато обіцюєш, брате? вмішався Костянтин. Чуй, що Володимир держить провід у своїх руках, а мав віддати його нам. Далі подумай, що наш народ заступає на землі Спасителя, а Володимир поганим. А чи скіло спитав мене про мою віру, коли прохав допомоги? спитав Володимир, і його брови піднялися. Ні, він не питав, підхопив Василій, не питав, але рішуче заявив, що сестра порфірородних ніколи не стане жінкою поганина. Ти знав про це і, і вчинив усе, чого ви бажали. Ще сьогодні я готов передати кому треба провід над варягами, маніякесові, великому гетріархові, а хоч би й писареві Сікополуса, що продавав неспілі фіги. Здавалося, що кров залє почервоніла від досади обличчя Василія, та він пригриз верхню губу, аж побіліла. Знайте теж, говорив далі Володимир, що знам'я святого Христа, яким чванитеся ви і ваш народ, є й на мені, а записане воно, праведником Анфімієм у церкві святого Мами. Якби грім ударив у мармуровий стіл перед імператорами, то враження не було б більше. Василій устав поблід і здавалося, що всім тілом кинеться на Володимира. Зате Костянтин відкинувся назад на перламутром викладений оплічник крісла та розвів руками. Довгу хвилину обидва мовчали. Тим часом Володимир вийняв із під верхньої одежі хрест та пересунув його так, що святе знам'я повисло саме на середині його широких грудей. Та ось у злющих очах Василія заблимав вогник, і квасний усміх викривив його вузькі уста. Як так, то зведемо тебе занною і заручимо. А до весни повінчаємо вас по закону. Бач, патріарх може мати сумніви. Не патріарх, а ви. Не його, а ваша воля є перша у світі. Можете не відкладати вінчання, боголюбиві. Ви ж знаєте, що моя земля велика, країв і народів у ній багато, а всім їм треба бачити лице володаря, бо від цього залежить у ній лад, гаразд і згода. Я ждати не можу. Вже завтра або післязавтра мої полянські гридні візьмуть весла в руки. Погадайте, що так само, як ваша воля є волею Бога над Боспором, так і я наказую варягам і ще завсіди можу кинути її у силу